القسم الخامس بشنجي قسم البطن لا تلد عدوا كارديشتن دشمن ماز الجار قبل الدار اف الما كوم شو ال جارك, الغ... جارك القريب ولا اخوك البعيد يكن كوم شو وزك كارديشندن ضها افتالدر من قنع من الدنيا باليسير hâne aleyhi kullu asir. Aza kanaat eden insana dünyanın zorlukları kolay gelir. Eşşeb'anu yefuttu lil câi' fetten batî'a. Tok kişi aç kişiye yemeğini yavaşça koyar. Tok açın halinden anlamaz. Men yuhibbu şecerete yuhibbu agsanehu. Gülü seven dikenine katlanır. Ağacı seven dallarını da sever. الصديق الزائف أشد خطرا من العدو الظاهر. Sahte dost açık düşmandan daha tehlikelidir. Men talaba ahan bila aybin baqiya bila ahin. Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. El kanaatu kenzun la yefna. Kanaat tükenmez bir hazinedir. بِئْسَ الضَّجِيعُ الْجُوعُ Açlık en kötü arkadaştır. الْمَرْءُ عَدُوُّ مَا cehil. Kişi bilmediğinin düşmanıdır. تَأْكِيدُ الْمَوَدَّةِ fil الْحُرْمَةِ Dostluğu kuvvetlendirmek saygıyladır. Men hafara hufraten li ahihi veka'a fiha. Kardeşi için kuyu kazan içine düşer. Asabi'uk leyset mithlu ba'diha. Beş parmağın beşi bir değildir. Kullun yebki ala leylah. Herkes kendi Leylasına ağlar. Ateş düştüğü yeri yakar. El cemratu la tahriku illa mahalleh. Ateş düştüğü yeri yakar. Bişşukri tedumun ni'am. Şükür nimeti ziyadeleştirir. Men lem yasbir ala kelimetin semi'a kelimat. Bir söze sabredemeyen çok söz işitir. İn kunte kezuben fekun zekkur. Yalancı da olsan söylediğini hatırla. Es-sabru hiletun men la hilete leh. Çaresiz olanın çaresi sabırdır. Zekatul bedeni el ilel. Bedenin zekatı hastalıklardır. Yadhaku kesiran men yadhaku ahiran. Son gülen iyi güler. El mer'u ala dini halilih. Kişi arkadaşının dini üzeredir. El itabu hediyetul ahbab. Azarlama dostların hediyesidir. Yedun vahidetun la tesfuk. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.